บุ๊กทูหกสิบเก้าเดเวตินเชสเดสต์ต้องการ อยาก p o t r e b o v a ฮ i ต o t e t ดิฉันต้องการเตียง potrebujem p o s t e l j ดิฉันอยากนอนโอชมสปาตีที่นี่มีเตียงไหมเยตูไคัคชนาโพสเตลยาดิฉันต้องการโคมไฟพอทรบุยมสวติลโคดิฉันอยากอ่านหนังสือโอชมบราตี ที่นี่มีโคมไฟไหมเยตูคายคักชนาสเวติลกาดิฉันต้องการโทรศัพท์ปตรบูยมโทรฟนดิฉันอยากโทรศัพท์โฮชัมโทรฟนีรติที่นี่มีโทรศัพท์ไหมเยตูคาย Как шен телефон? ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป Potrebujem kamero. ดิฉันอยากถ่ายรูป Hočem fotografirati. ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม เยต u ไค j ักชนาคา a m e r ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ potrebujem računalnik ดิฉันอยากส่งอีเมล hočem poslati e-mail ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม je tukaj kakšen računalnik ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น p o t r e b u j e m kuli ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย hoćem nekaj napisati ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม ali je tukaj kakšen kos papirja in kakšen kuli